Slušate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Mogu ja znači već pričati tamo mi mašu, skoro nervozno, ja ne znam, Damir je počeo uh, s onim osjećajem tremeja, ne osjećam zapravo ništa. Toliko sam od ostraha. Eh, na početku naravno da moram pozdraviti E, naše slušateljstvo na Hrvatskom jugu imam posebno nekoliko zamolbi da to učinim za Dubrovnik ali naravno mi pozdravljamo na drugom programu Hrvatskog radija sveukupno slušateljstvo gdje god nas čuli na cijelom planetu Danas stvarno pričam o tim dočecima, eto, ispašće da će ovo biti prvi kojega ću nakon puno godina, 35 i 6, ne, 32 biti negdje drugo, a ne na stadionu Dubrovačkom, bit ću naravno u Zagrebu jer čekam ovdje još jedno pojavljivanje u petak ujutro, odnosno popodne. Mi smo te naše dočeke na stadionu zapravo proizveli u međuvremenu kao svojevrsne spektakle. A na početku je to samo bio naš radijski program starogodišnji u Radio Dubrovniku E, zapravo je to sve vezano uz ratno i poratno vrijeme e, kad smo imali Dakle, ratno emitiranje e, na svako i po, na pola sata, kao što su novosti, recimo na drugom programu, i između je samo išla ona Hina slobodi, instrumentalna, to je dakle bilo skoro dvije godine da smo tako radili, odnosno u nekim razdobljima kad smo imali E, bombardmane po Dubrovniku čim smo 92. treće e, u zimu prešli u redovnu schemu mi smo e, uradili povratak i ne samo na, na normalno emitiranje iz studija nego smo krenuli i sa skoro svim emisijama koje smo imali do samog rata ali isto tako su se stvorile neke nove pa je tako bila i ta subotnja koja je kasnije bila Radio Kavana jutarnji program u u ljetnoj izvedbi e, e, val na valu. To smo išli znači po dublaškim plažama. E, uz mene je voditelj bio čuveni dublački DJ Gordan Prišić Vjeverica koji je nosio i razlas i onda smo mi na tom razlasu puštali kompletan naš program i ono što smo pričali i ono što smo svirali i na neki način animirali te plaže na širem Dubrovačkom području, jer nije to bilo samo u gradu Dubrovniku, nego od Molunta i Cartata preko Župe, Dubrovačke, e, Primorja, Mljeta, Pelesa, Korčule i e, iz tih e, programskih iskustava mi smo odlučili napraviti i doček na stadunu kao program Radio Dubrovnika. To smo htjeli već 93. na četvrtu, ali zbog sigurnosnih razloga to nam baš nisu dali. Tada smo uradili zapravo jedan koncept e, radio tombule što je bilo dosta slično ovim e, današnjim e, igrama na sreću i koje su vrlo gledani na, i na našim programima Hrvatske televizije Dakle, iz tog koncepta s ozvučavanjem plaža i e, dubrovačkih e, kavana e, mi smo krenuli i sa dočekom Nove godine na sredunu 94. na petu i tada smo znači imali jedan kompletan studio ispod Tarace Sponze gdje smo se sakrili od možda nekih kišnih nepogoda. Tamo smo imali čak e, dva e, studijska magnetofona Revoxa, imali smo dva studijska gramofona, nekoliko CD playera, nekoliko mini diskova, pa onda isto tako i pravi mikser e, iz naše male režije. Sve što god je išlo u program išlo je iz dva, zapravo četiri po dva u našim rukama, mojim i vjeveričinim, E, daljinska mikrofona, kogod je došao tamo svirat, od klapa do zborova sve je išlo samo iz ta četiri mikrofona najprije u naš pult na radio Dubrovniku, a onda kasnije e, naravno odmah i u razlas Dubrovačkih ljetnih igara. To je bilo jedno vrijeme koje je zapravo više ne vrijeme bilo mi smo odlučili kao civilizacijski i kulturološki preokret učiniti dočeke na stadionu još na badnji dan i na Banju noć pogotovo te godine bile ne samo bacanja petardi nego i, pravih onih eh, bombi bilo koje vrste okolo po gradu tako da su nas svi upozoravali pa što vam je gdje ćete tamo ići pa baće vam neko kašigaru mi smo odlučili da zapravo iskoristimo kompletnu rasvjetu koju je imala eh, koje su imale Dubrovačke ljetne igre da sve osjetimo da pozovemo ljude da se intonaju da se obuku ono nešto najljepše što imaju ili u ostalom u sposku kao što sam ja u ostalom manje više sve vrijeme tako e, neprilično odjeven za neke finije e, prilike kao što u ostalom i ova e, što činimo sada ovaj povijesni trenutak za sto godina Hrvatskog radija. E, naš program e, je i tada počeo tom prilagođenom radio tombolom e, koja je bila osmišljena s, dvostrukim pravilima i za one koji su rijetki za reći pravo igrači koji su došli igra s nama ispred sponze ali isto tako i za one koji su pratili taj program na, u programu Radio Dubrovnika preko svojih radioprijemnika mi smo imali za tu stvar osim terne i činkvine i, i pune tombule pripremljene nagrade od naših sponzora što je stvarno nevjerojatno još kažem u ratno vrijeme mi smo tu dočekivali olujnu 95. godinu ne treba zaboraviti ovaj, imali smo i e, dvostruku jednu namjenu onih naših kartela za igru a to je da svaki serijski broj bio u isto vrijeme i lutijski broj i onda smo u ponoć imali izvlačenje lutijsko izvlačenje automobila ni manje ni više. Dogodne smo za drugi takav program imali već dva pa smo onda e, proizveli s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i onaj podnevni koncert koji bude na novu godinu na Stradunu. Ove godine će ići u kazalištu zbog najavljene hladnoće, ali a treće godine smo čak imali i tri auta. Vjeverica je rekao Ove godine dijelimo aute koje igračke, to je stvarno nevjerojatno u, u ponoć, na novu godinu jedno, u podne e, uz e, valcere Dubačka simfonijskog orkestra drugo, a prije toga u robnim kućama treće, tako da je to danas recimo mislim nezamislivo, ne vjerujem uopće da bi se pojavili takvi sponzori da se podijeli u jednom malom gradu tri auta odjednom. I ono što je e, posebno bilo važno i što je zapravo možda i prvobitni motiv tih dočeka na Stradunu bila je ta Dubrovačka kolenda o kojoj će govoriti naša Lenči kasnije a to je da se učinilo u to vrijeme kao da nakon e, čestitanja, kolendavanja na badnji dan više ne treba dolazi na staru godinu i onda smo mi rekli zašto pa i nova godina je veliki zapovjedni blagdan prema tome ako je naša je tradicija i kolendavanje na staru godinu i onda smo se skoro zainatili pa rekli pa doćemo vam onda cijeli stadion će kolendavati. I dogovorili smo se s našom dragom Paulom e, Dražić Zekić sa mnogim našim klapama e, u ono vrijeme od Linđa do Raguze, majestrala koji se bio, pa čak i s Majestom Đelom Jusićem da dođe na gore Taracu Sponze da okrenu ona jedan top svjetlosni e, majstori svjetla iz igara da ga osvjetli džela kako dirigira cijelom stradonu i tu se stvarno okupilo masu svijeta došli su naravno i članovi dubrovačkih zborova i škola i matrikalisti katedralni i, i zbora Libertas i tu se već skupilo u stvari u gradu priličan broj ljudi e, na prostoru ispred luže, iako moram reći sve do tada i nije bilo baš nešto svijeta. Sjećam se jednog našeg čuvenog Dubroćena Tomaše Parovića koji je pojavio se negdje oko devet na večer, 9 i po s Feralićem i prolazi ondje kraj cele i mi ga pitamo u, mikro, mikrofon naravno što, što gdje si to krenuo što činiš? Ištem čovjeka stvarno ih nije bilo tada previše svijeta, ali se onda malo pomalo počelo to sve puniti e, mi smo išli naravno s mikrofonima od, e, među ljude, pa oni su govorili e, dolazili su iz Splita, Makarske, Trogira ovih bližih ploča, opuzena nevjerojatno koliko e, je taj Stradun već tada bio magnet za takvu jednu vrstu događanja i kasnije se ispostavilo da zapravo prava zvijezda toga dočeka je taj Stradun bez obzira koliko zvučno i veliko ime bilo glavno gostujuće na samom dočeku kao što je recimo večeras Dino Merlin. E, nakon te velike kolende e, ostali bi nam još sa svojim pojedinačnim nastupima klape i zborovi, a onda bismo u pet do ponoć imali kontradancu Dubrovačka pobjeda, to su plesali e, naši linđovci koji za tu potrebu nisu uopće morali oblačiti svoje e, nošnje skupocjene, prije svega i zato što nismo znali kako će biti vrijeme, hoće im se oštetiti od njihovih cipela i opanaka ili što li su već imali, do tih nošnja ako bude prave kiše i onda su oni došli ono u džinsu gospa Lukša Lucijanović koji je bio tada direktor turističke zajednice grada Dubrovnika donio im je one e, šeširiće parti e, osigurali smo i nekakve sponzore za pjenošac tako da je tu bilo to proljevao se doslovno posle dono pjenošac e, u to vrijeme došla je i naravno limena glazba jer u Dalmaciji pa i u nas u gradu nema prave feste ako ne prošeta mužika. U samu ponoć imali su izvlačenje, kažem, toga auta, onda gradonačelniku u čestitku i prvi valcer La muzika di note, čuvena tovarovska pjesma autora našega Stjepa Mijovića Kočana i Đela Jusića. Nakon toga još malo plesa i ono što je uslijedilo nakon toga bili su e, gosti večeri u ponoć i mislim, i to su bili džinksi koji još uvijek nisu imali uh, onu popularnost koju su stekli e, nekim godinama iza toga. Idući godina mi smo nastavljali e, dakle još e, dva, ukupno tri ta e, dočeka su bila kao program Radi Dubrovnika nastupali su Du Band, Teatar, Brešković i Brothers, Mateo i tako još neki od ovih poznatijih dubrovačkih zabavnih bendova, ali i šire. A onda se nastavilo u organizaciji grada Dubrovnika, turističke zajednice grada, Dubrovačkih ljetnih gara i tako je ostalo i do danas. Ono što posebno pamtimo to je doček 2000. godine, tada smo izveli prvi put Dubrovačku uru Trubadura, tu su uz e, našu grupu Dariva i e, članove Mješovito Spora Libertas i Sinfonijskog orkestra nastupali još i kao zvijezde večeri Vana i Dino Dvornik. Napravili smo Eh, jednu, reklo bi se, eh, malu eh, spektakularnu inačicu himne slobodi repovanu tako da je to, jer tu smo baš napravili, išli smo za tim da pokažemo kako je i e, Gundulić razmišljao o himni kao marči, a ne samo kao onom divnom dijelu, ali prilično raste, rastegnutom destezu, što bi mi u gradu rekli kako je ga je skladao veliki e, Jakov Gotovac. Mi smo nakon tog e, dočeka 2000. E, e, godine i kao tog programsko jezgro Radio Dubrovnika kasnije napravili milenijski doček, dubrovački doček s morem u Uvali Lapaskoj. Tu su nam bila prava tri dana festivala i prvi puta se pojavio dubrovački dječji doček u sedam navečer, ono što su nekad bili crtani filmove prije spavanja, a u ta tri dana su nas tu pohodili Minea Vana, Vesta Pisarović, Matko Jelavić, Mil Milo Hrnić, e, Ibrica Jusić, Klape, Mali raspjani Dubrovnik, Brešković i Brothers. Iz te je u stvari koncepcije onda kasnije nastala e, naša dubla manifestacija Festa Dubrovnik uz Festu Svetova Vlaha o čemu je govorio naš Mislav evo ove godine ćemo imati e, zapravo za mjesec dana imat ćemo 25. jubilarnu festu nakon toga smo bili pravi rasadnici raz, raznovrsnih e, dočeka novogodišnjih, e, pa smo tako radili dublački doček s morem u Gružu. Onda smo krenuli na Babin Kuk nekoliko godina, pa onda e, i, i, to se sjećam recimo te prve godine s prljavim miro Miroslavom Škorom i Lando Kligor naravno uz našu Darivu. ono što je za posebno meni drago iz tih svih e, e, sjećanja oko tih programa dočeka, to je bilo zapravo nedavno, prije možda nekih nepunih deseta godine ili čak i manje, na terenima teniskim u Lapadu mi smo napravili rok doček za mlade s desetak dubrovačkih rok bendova, e, skačeno rokček i to je išlo 4-5 godina tako u Lapadu, a onda se preselilo u Župu Dubrovačku u Sebenu kao advent u Župi što traje do današnjih dana. Mi smo spomenuli kako od onog prvog dočeka zapravo imamo sada, e, bavimo se festom, našom manifestacijom višednevnom koja je prvo počela u sportskoj dvorani prvi deseta godina, onda smo prešli u klubski festival e, koji je prvi bio u našoj zemlji iza nove godine i e, proširili smo taj festival od onog prvog velikog spektakla gala koncerta u Sportskoj Durani na festu klapa, dive naše operne u Svetom Lahu, izložbe u u kazališta Marija Držića, promocije knjiga, filmova, radionice Festo od Vina i samu festu od Vina na Kandeloru. Evo toliko nam je to bilo od mene, a sad će Davor Rendulić, Sveta Nova.